ku ijana aribo bicwa n'iyo ndwara igihugu cy'u Burundi cyahimbaje umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya malariya ku isi itariki mirongo ibiri n'icenda ahantu bita imuriza muri komine butaganzwa intara ya ruyigi tukaza gukubitirayo tutibagiye n'intara ya gitega kino kiganiro mwagiteguriwe na radio isanganiro ifatikanije n'umugambi w'igihugu ujeje kurwanya indwara ya malaria PNRP amajwi mukaba mwayatunganirijwe nanje Christian Savien nkabasuye kubaha ikaze mu gutangura dukubitire mu ntara ya gitega dutege yompi ntirangibagira sikolasitike arongoye ivuriro ryo mu gihita turi mu ntara ya gitega arakira abagwayi ba malariya bari hagati y'amajana atandatu n'amajana indwi ubwita malariya irahari ku gitigiri kirekire cyane ahandi bitwereka ni ukubera ibiharuro dufise biratwereka yuko mu ndwi dushobora kwakira abarwayi ba malariya bari hagati y'amajana atandatu n'amajana indwi mu gisanzwe ngaha muri aka karere k'ubuvuzi ka gitega twari dusanzwe dufise amahirwe y'uko dusanzwe dufise n'abaremesha kiyago bashobora gufashiriza mu mihana yabo abana bari hagati y'amezi abiri gushika imyaka ine n'amezi cumi na kumwe kuvuga abana batarashyitse imyaka itanu n'abaremeshakiyago iyo bari mu mitumba bahora badufasha kubavura indwara ya malariya twebwe rero ku bintu bijyanye n'uburyo mu bisanzwe nta ngorane nyinshi dufise kuko dusanzwe turi ku ivuriro riri hagufi ya disitirigiti umwanya ubonetse n'uko imiti igiye kuboneka igiye kutugora tubonye igiye kugabanuka duca dusimbira mu kibimba baca baduhereza mu kw'icumi na kabiri no mu kwa mbere mwashaka ibiharuro ntibyari biri hejuru cyane ahubwo ibiharuro twe byari byagiye kutudugana mu kwa kabiri kwa kabiri twe twagize ibiharuro biteye ubwoba naho hanyuma mu kwa gatatu biragenda kumera nk'ibiriko birapfunguka ubu rero nk'uku kwa kane niho byasubiye kuduga cyane byasubiye kugaruka kwa kuyo twe turiho turi turabaza abantu abagwayi tuvugana turiko turabibaha inyigisho zijanye n'ikoreshwa ry'imisegetera benshi batwishyura ngo iyo bari bafise yaraheze eh, yarafise ngo intoboro zishobora gutuma imibu ishobora kubashikira cyane nicyo ituma duhamagarirwa iminsi yose kwama tuko turatanga amahaporo tuberekana aho ibiharuro bigeze ko malariya kiragenda tube no yuko kundwi kundwi twama dufise amaraporo duhereza abo muri disikirigiti umujejwe amadone ni ukuvuga ko ujejwe amadone nawe muri disikirigiti afise ukuntu nawe aca yahereza ujejwe amadone muri bepesi komisariye twe nk'abantu baba baba operateri bari ku mapeferi turindira amasitrategi aho hejuru bari baragira ku bintu bijyanye n'amamusitikere twebwe icyo dushoboye gusa ni ukwigisha abanyagihugu ko aribo tuguma hagufi yabo uwo aba yarawubitse awubambe uwo bashoboye kuronka uburyo awugure gusa tubandanya tubereka yuko ikintu icyihutirwa ari uko bajyama mu musegetera turashobora kwiyumvira yuko nk'abantu bemeza ko imisegetera aba yaratobotse bari mu kuri hamwe basubira kugira indi distribution domasi so kubaha iyindi misegetera twibaza ko byopunguka kuko iyo oye ibisana twari twabirabye ca ku mwaka wahera bigira gutanga au mois de juin gihe batanga imisegetera y'ikivunga twarigeze kumanuka kugeza aho dutanga bigeze mm. muri utabuye ah. none ko tuzi ko umusegetera ari nkenerwa ukaba waratabutse eh, uca ugira iki bishobotse nubyiganira abaganga bakawuma ah. mm. tuvuma tuguma tuwubambye ah. hari abavuga yuko hari abantu banka imisegetera ngaha mbwiheta nta banka kuwujyamamo oya ntabari Eh, mu kibano malariya ikora abantu benshi cyane rwose mm-hmm. mm. Mm. yego muca mubwira gute murahimirizanya cyangwa mubyifatamo gute hagize abantu benshi barwara mu busanzwe hagize abantu benshi barwara ubu urabona usanzwe busanzwe malariya kenshi na kenshi ifata nka kurya nyine ufashwe n'ibintu umengo ni ibintu by'ibishitani mm-hmm. hari gufatirwa ukagwa bukumbi mm-hmm. hama rero je icyo biva ko niyumvira ko imisegetera baduhaye iri kwikuza imyaka itanu umuti wahetse kubera uno munsi uraza ejo ukaca ugarukana umwana hirya yeje umwana kandi urara mu musegetera nka je nturatabuka mugani hirya yejo namye hano none nanjye nagarutse nzanye umwana ariko nkaguma mbona umenga ntibihera wovuze uti ngira imiti yarahetse ni ukuvuga ko utobyemeza ko imiti yahetse muri musegeteri nibyo niyumvira ku kubera hari igihe bavuga ngo umusegeteri w'umaranye imyaka itanu ufise uburyo uraguri uwundi canke kwa muganga bakaba baha iyindi ngo imiti ibiri kirahera sinzi ko ari ibyo urumva nibyo ah, ngira numvise eh. kandi rero n'abavuga yuko naho umuti wohera umubu udashobora guca muri kariya gatoboro kari gato cyane kweri utawuzingiyemwo hari igihe wazinze nabi ariho usa wumva uri kurayingira mu musegetera muga wazinze neza ntawo wumva uri kurayinga aho mu kibano ubona yuko abantu bazi gukoresha neza imisegetera ko babibigisha cyangwa hari abatabizi jendi aho ngendera hose jembo imisegetera tubikoresha kumwe mm, neza eh twebwe igihe bayiduha baraje no baradusanga no muhira bakatwereka ko nubayibamba mm-hmm. twarabumviritsa mm. eh twarabikurikiza Eh. ku bwawe aba bantu ko misegeteri ihari eh. naho uvuga ngo imiti iriko irahera eh. ku bwawe malariya igwira kubera iki wiyumviriye hariya mu kibano wiyumvira ko ari kubera iki twebwe ubu kubera malariya yasaze bamwe bavuga ngo tujya nabi abandi ngo ni inzara sinzi ko yoba ari nyabi ubu sinzi kwera namwe nshuti zanjye nkunda nakindi nifuza ku mutima muganga hora wiri n'ibizi aratubwira ingene malariya yifashe mu ntara yose ya gitega ati abantu bagera ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu barapimwa bagasanga bagwaye malariya kundwi kundwi bo ngaha mu ntara y'ubuvuzi ya gitega turabye ibiharuro turonka ku munsi ku munsi malariya isanzwe ariyo ndwara dukunda kubona kenshi mu mavuriro guhera mu kwezi kwa kwa gatatu ibiharuro twavuga ko biguma biduga ku ndwi ku ndwi ubu turaronka ibiharuro bishyika ku bantu ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ku ndwi usanga bapimwe bakongera bakavurwa malariya turabye mu mavuriro yose y'intara navuze ko muri aya mezi kenshi ibiharuro biraduga biva ku kirere ngene kiba kimeze usanga hari ibihe usanga hari imvura nyinshi iyo hari imvura nyinshi naho ugasanga eh, haca haba ibintu by'ibidengeri byinshi eh, usanga aho eh, imibu ishobora kwarika bisha byoroha kuko usanga hafi y'amazu haba hariho ibitegwa haba hariho ibitoki usanga naho nyine turashobora kwiyumvira tuti iyo misegetera ngira ngo yoba iriko irasaza eh, abayironse hariho bamwe bamwe baba batakiyifise canke naho nyine umuntu akiyumvira ati hari abo usanga hari abadibukiwe mu gukoresha umusegetera kuko nibwo buryo bwa mbere bukomeye bwo kwikingira malariya twibutse bariko barakurikira radio ko turi mu kiganiro kansonga no kamya kijanye n'amagara y'abantu ubu naho reka radio bakure hagati na hagati mu Burundi mu ntara ya Gitega iheze ibajyane mu buseruko bw'igihugu mu ntara ya ruyigi muri komine butaganzwa neza na neza ahantu bita imuriza aho dusanga eric ndayishimiye arongoye ivuriro ryahimuriza atubwire uko malariya yifasha aho aherereye ati hariyo abaremesha kiyago baronse inyigisho n'ibikoresho bikwiye byo kuvura iyo ndwara ngo bishikire ku misozi bavure na cyane cyane abana batoya bagwaye iyo ndwara eh, ego malariya ngahimuriza irahari irahari kandi nuvuga yuko iza mu ndwara za mbere ziharije gusumba iziza imbere y'izindi kuko mu barwayi navuga nko mu barwayi ijana turiko turaraba ibiharuro tandase yavyo navuga yuko guhera malaria yatanguye kugwira guhera muri desambre igenda iduga gushika mu kwa kane ibiharuro biracari hejuru umugabo vyaramanutse gatoyi mugabo biracari hejuru ko niko ndaraba amakato raporta mu kwezi kwa mbere kwa kabiri no kwa gatatu twarigeze gushika aho utanga nk'amajana umunani arenga ku ndwi mugabo ubu turi ko turagera mu majana atandatu yagabonetse kubera nibaza ko ari ibintu bijyanye na sezo kandi n'iyo tandase mu myaka yose bitera bigenda bigabanuka iyo ikirigiye kuza bigasubira kuduga kandi muri periyode uva muri janvier gushika mu kwa gatanu turavye ibintu vy'imiti biraboneka ngaha yego imiti iraboneka imiti iraboneka kandi imiti ya malaria ni ku buntu tumaze kubona biriko biraduga hari icyo twaba twarakoze twebwe icyo dukora turaheza tukahabandanya duhimiriza imigenzo myiza ijyanye no kwirinda malaria tugaca kubaremesha kiyago tugaca kubatepesi bagaheze bakagenda mu misozi bagahimiriza abanyagihugu na twebwe kandi ku ivuriro tugabandanya duhimiriza abanyagihugu ukuntu bakwirinda malariya bamaze kuyirinda bafashwe nabo bakajya kwivuza hakiri kare kandi gushika uno munsi tugeze ko muri kano karere jewe ndongoye nta muntu aricwa na malariya bitandukanye no mu bihumbi bibiri na cumi na kane aho abantu babashikana ku ivuriro bagomba bave hari abantu benshi bapfira ku ivuriro babashikanye ariko bakibashikana kandi bishwe na malariya mu gihe mugabo muri uyu mwaka aho tugeze naho ibiharuro byabaye umurengera abanyagihugu baragerageje kwivuza hakiri kare novuga ko jewe muri uno mwaka nta kaya dese turarujisa ivuye kuri malariya urumva naho tutovyishimira mugabo ni ikintu ni tre positif imwe mu bikorwa twakoze muri uno mwaka hama hariho n'utwigoro leta iriko iragira nko kwigisha abaremesha kiyago kuzohora bashobora kwakira abana bari hagati y'amezi abiri n'amezi mirongo itanu n'icenda kubavurira muhira kugira ngo abanyagihugu baronke imiti hakiri kare formation baramaze kuyironka bazoronka ubumenyi barafise ubumenyi bukwiye bararose ubumenyi buhagije mm, yego bagatanga n'iyo miti baratanga n'imiti ya malaria mm. yo gutangurirako icokorwa ubwigoro bwa leta turabukenguruka imiti barayizanye ya malariya iriho kandi ni ku buntu ibipimo bya malariya biriho icokorwa rero nuko aba abaforoma basanzwe bakorera ku mavuriro ni bake eh, kandi hariho mu nteguro mu migambi ya leta numvise ko ata mugambi bafise wo kwangaje abakozi twagomba dusubire kubasaba nimba bikunda bazogerageze batwongerereza abakozi kugira ngo bizoze birafasha muri iki gihe marariba yabaye nyinshi kuko turarengerwa aho bitaganzwe imuriza tuhasanze abakenyerizi baje gupimisha imbanyi mukaba muzi ko ari uwo mugwi ubangamirwa na cyane cyane n'icyo kiza cya malariya tubaze ingene bagiye kuyigwanya hanje nitwa kwizera yoranda mfite imyaka mirongo ibiri n'umwe yego ntiwari bwibungenge oya ni ubwa mbere ifise amezi atatu mm. ego turabona yuko washitse ngaha naho mbona harimo n'abamama basa n'abakuze kugusumba bo baba atari ubwa mbere baza ngaha mbega wewe eh, icakuzanye ngaha ni giki zikabasinzikaza zikasinzikaza n'uwo mu nda mbega malariya witeguriye nyine kurwanya malariya gute ko utanga ubuzima bwo gutanga ubuzima nyine jewe mu bisanzwe malariya yankarira cyane ubu ngene nogenda kugira ngo nikingire malariya nk'ubompa ngo umusegetera noca wifuka kugira ngo ndabe ko nokwikingira malariya kugira ngo mbandanye mfise amagara meza wifuka kujya kwishuka oya nowumanika hejuru turi ko turagwanya malariya ku bwawe bukenyezi yibungenze yo kwikingira malariya gute bigenza gute kwikingira malariya ufata umusegetera w'abaguhaye ugaheza ukawubamba hejuru yaho uryama uhageze yuko ugenda kuryama ugakiritsa hama ugaca usagira neza aho ugitanda kugira nyamibu ntize kwinjira mm. mbega hajya umukenyezi yibungenzi bamuha umusegetera imbanyi yiwe imaze igihe kingana iki igihe aje gutangura nyene hajya ubwa mbere baca bamuhereza nimba je ifise amezi atatu baramuhereza naho yoba ifise amezi ane bakamuhereza bagaca bongera kuri uwo mwongera uwundi aje gukingiza umwana w'amezi icyenda eh, aronka itatu rero mu mwaka utaranahera oya aronki ubwa mbere aronka umwe mm. ububwira kabiri umwana amaze amezi icyenda bagaca ubundi mm. eh. uwundi imisegetera twarose y'ubwa mbere yarimo umuti uva umubuguye ku wacupfa muganga mm. nk'imisegetera turi ko turaronka ubu muganga uvunitse hose bibwire muganga minani Pierre ni umuganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Ruyigi aratubwira ingene malaria yifashe mu ntara arongoye akaratubwira ingene abaremesha kiyago bazokora nko mu kwezi kwa mbere kuno mwaka e, ibiharuro vyigwijije na kabiri tubigeranije n'ivyo mu mwaka uhetse isiguro muba mwifise igituma hari ubuhinga hari n'ubundi buhinga butekanijwe bwo gutanga imiti ku bapfasoni ibibungenze imiti bazobaronsa yo gukinga yo gukinga indwara ya malariya kuko byagaragaye cyane yuko iyo ndwara ikarira cyane cyane abafaswa n'ibibungenze eh, n'abana batarakwiza imyaka itanu eh, ku bana batarashyitse imyaka itanu nyine hariho eh, n'undi mugambi wo kurwanya indwara ya malariya hamwe n'izindi ndwara nk'indwara zo gufungura nabi indwara z'umusonga Eh, hamwe n'indwara yo gucibwamo ni ukuvuga yuko n'umugambi eh, wo kurwaniriza hamwe izi ndwara eh, mu cyo bita ah, ICCM ego nyuma yaho tubahereye ubumenyi kazaba ari n'akaryo keza ko gutanguza ibikorwa nyezina mu kuronsa abaremesha ah, kiyago ibikoresho bazokoresha kandi ibi bikoresho birakwiye kuko Eh, hazoba harimo n'ibikoresho bifasha mu gufata amaraso no gupima mbere n'inyinshi zigaca ziboneka muri ako kanya nyine mwatahuye ko malariya yagisibije mu gihugu nka cyose imvo mwazumvise nacyo gituma tutorangiza kiro kiganiro tudahaye ijambo urongoye umugambi w'igihugu ugejeje kurwanya indwara ya malariya mu gihugu cyose Dionise Nizigiyimana murakoze kumbaza icyo kibazo nk'uko muhejeje kubivuga sinavuga yuko twayihashije mugabo tumaze kubona yuko mu bushikiranganje ibiharuro biriko doga cyane twaragize icyo dukora kugira ngo turabe yuko ibyo biharuro byagabanuka. hanyuma rero ubushanga bumaze kubona ukuntu ibintu bimeze bwaciye bufata icyo kibazo nka nkama buca burarungika abantu ruguru kugira basahirize bajya basanze bari ku kivi bakorera ruguru hanyuma baramazeyo indwi zishika kuri zibiri turavye rero ibiharuro aho bimeze tubona yuko biriko biragabanuka biriko biragabanuka rwose kandi urabye ukuntu bimeze ni muri izo ubwo burere bwose bwarimwo iyo ndwara urumva rero aho nobabwira yuko icyo gikorwa ubushikanganyi bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida bwagize ari igikorwa gikomeye apfa bangaye kundi ko bahora ugiye kuraba icyo nibaza yuko ari wowe ubyivuye ntibahora ari ijana mugabo muravye bya bihoro nabereka hariho indwi imwe aho bigeze kwegereza kwijana mugabo ubu byaragabanutse oya ibiharuro ntabyo mfise ubu kuri je aba twarabonye nko muri hopitale y'ikibuye yuko hari abantu bagwaye nibaza yuko ari kimwe bita yuko rochite recrudescence aho naho nyene turiko turaraba ukuntu twoshiraho inguvu kugira ngo hose bigabanuke nkuko biriko biragabanuka handi aha ni ikiganiro kasoga n'ukamenya kigarukiye tuzosubira mu ndwi za nk'aya mango kirisa savye nakibateguriye mururanirwaho muri mu banyu no mu byanyu